Лорд вистромив дрібно кучеряву голову. Криголан? Не дочекавшись відповіді, він вистромив руку і почав торсати своїх. Тоді в яму вскочив Жак Антуан і голосно засміявся. нас є матрос. Марна тривога. Виявилося зовсім не те. Гладкий Пат не зазіхав на честь і гідність Паташона. Він просто нестерпно хропе та й годі. Раймон усе з'ясував, дайте собі спокій. Убіг Раймон. Криголам підходить. Булат із французом вискочили на двір, а трійця з клубу почала квапно вдягатися, хоча Пітер і Сміт, які ночували разом, на силу вилізли з отвору свого двоспального мішка. Криголам поволі наближався. Його часті закличні гудки. Пробираючись крізь м'яку повсть густого туману, повторювалися що п'ять секунд. Як же це ми їх раніше не чули, сказав пат. Ви дуже голосно лаялися, Брус, тому ми й не чули. А я ще в минуті почув, підскочив лорд Домбо. Такі слабенькі гудки. Криголам ще далеко, сказав доктор Марш але припущення містера Матроза не справдилось. Припаю тут нема. Якщо зараз підійти до бар'єра, можна почути плескіт хвиль. Усі обережно посунули до бар'єра, невидимого в густій вогкій імлі. Та як ми дослухалися, прибою ніхто не почув. Таємнича прірва нишкла в сірому клуб'ї. Повний штиль, озвався чилієць Дон Фернандо, та йому не відповіли. Він зазимкувато настовбурчився і пішов до наметів. Нансен заворожено прислухався до пунктиру гудків. Тормарсук їде на собаки. Хто такий Тормарсук? звів брови японець. Вас друг? Він служить на Криголані? Ні, це професор. Нансен затнувся і виправив сам себе. Начальник над усі злі духи. Спиняє собак. Чуєте? Ах, ах. А собак не спиняється. Торнер сук. Якісь розпачливі звуки, сказав Жак Антуан. Мов би він утратив усі надії. Хоцудай раптом скинув капюшон і всі побачили жовту лисину. Трохи цупкого чорного волосся в нього лишилося тільки побіля вух, навіть на потилиці вилізло. Хоцудай сердито зблиснув окулярами завмер. Криголам віддаляється. Абсурд, сказав начальник експедиції. Ми прийшли в домовлене місце в домовлений час. Чому б це він мав віддалятися? Корабель озивався так само, що п'ять секунд але гудки незабаром урвались. А коли він знову загув, стало ясно, що віддаляється на схід. Капітан шукав їх у непроглядному тумані, і начальник звелів негайно вздовж бар'єра. Люди почали збирати речі і вантажити на собак, та він квапив і квапив, нічого зайвого не беріть, це лише гальмуватиме, почався вітерець. Я сподіваюся, він розжене туман і нас негайно помітять. Компас так само барахлив, магнітна буря тривала, і доводилося орієнтуватися на той легенький бриз, що дмухав з південного полюса. Це було ще одне дивацтво шостого материка. Тут бризи не міняли напрямків. Уранці і ввечері дмухали в один бік, мінялася тільки сила бризів, та й то, якщо до них не підпрягався антициклон, бо тоді величезні маси повітря починали з шаленою швидкістю пересуватися на захід. Туман ще дужче потемнів, і гудки криголама стало ледве чути. Тільки собаки шорошилися в той бік, лякаючись невидимої прірви за бар'єром. Неповторна Антарктида лишалася вірною собі. Жоден день не був схожий на попередній. Сьогодні туман перейшов у дощ. Він сіявся з густого сита, попри значний мороз, який сягав 12 градусів.